กะทันจะพิกเว พิกุเวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหารติมิสุทั้งหลายสุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่นาน เป็นอย่างไรเรา อิดาภิกขเวภิกขุภิกษุทั้งหลายภิกษุในศาสนานี้สุขังเวทนังเวทิยมาโน เมื่อเสวยเวทนาอันเป็นสุขก็ตามสุขังเวทนังเวทิยามิติปชานาติ ย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาอันเป็นสุข สุขังเวทนาเวทียมาโน เมื่อเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์ก็ตามทุกขังเวทนาเวทียามิติปัชนาดี ยอมรู้ชัดว่าเราเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์ อาทุกขมาสุขังเวทนางเวทิยมโน เมื่อเสวยเวทนาอันไม่ทุกทุกไม่ใช่สุขก็ตาม อาทุขมาสุขังเวทนางเวทิยามิติปัชานาดี จัดว่าเราเสวยเวทนาอันไม่ใช่ทุกไม่ใช่สุข สามีสังวาสุขังเวทนางเวทียมาโน เมื่อเสวยเวทนาอันเป็นสุขเจือมิตรก็ตาม สามีสังสุขังเวทนางเวทียามิติปัชานาตีย่อมรู้ชัดว่า เราเสวยสุขเวทนาอันเจืออามิตร นิรามิสังวาสุขังเวทนางเวทิยมาโน เมื่อเสวยเวทนาอันเป็นสุขไม่เจือมิตรก็ตาม นิรามิสังสุขังเวทนางเวทิยามิติปัชานาดีย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยสุขเวทนาอันไม่เจือมิตร สามีสังวาสุขังเวทนางเวทียมาโน เมื่อเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์เจือมิตรก็ตามสามีสังทุกขังเวทนางเวทียามิติปัชานาดีย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาอันเจืออามิตร นิรามิสังวาทุขังเวทนาเวทิยามโน เมื่อเสวยเวทนาอันเป็นทุกข์ไม่เจือมิตรก็ตาม นิรามิสัมทุขังเวทนาเวทิยามิติปัชานาตียอมรู้ชัดว่าเราเสวยทุกขเวทนาอันไม่เจือมิตร สามิสังวาทุกขมาสุขังเวทนังเวทิยมโน เมื่อเสวยเวทนาอันไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขอันจึงมิก็ตามสามิสังขทุกขมาสุขังเวทนังเวทิยามิติปัญชานาติ ย่อมรู้ชัดว่าเราเสวยอทุกขมสุขเวทนาอันเจามิตรนรามิสังวาอทุกขมสุขังเวทนาเวทียมานุเมื่อเสวยเวทนาอันไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขอันไม่เจามิตรก็ตาม อามิสังขทุกขมาสุขังเวทนาเวทียามิติปัญชานาตียอมรู้ชัดว่า เราเสวยอทุกขมาสุขเวทนาอันไม่เจือมิตรอิติอาจตังวาเวทนาสุเวทนานุปัสสิวิหารติ ด้วยอาการอย่างนี้ที่ภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลาย อันเป็นภายในบ้านพระหิทาวาเวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหารติในเวทนาทั้งหลายอันเป็นภายนอกบ้าน จัตตาภะหิทาวาเวทนาสุเวทนานุปัสสิวิหารติในเวทนาทั้งหลายทั้งอันเป็นภายในและภายนอกบางสมุทัยธรรมานุปัสสิวาเวทนาสุวิหารติและเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นธรรม อันเป็นเหตุเกิดขึ้นในเวทนาบางวายธรรมานุปัสสิวา เวทนาสุวิหรตีเห็นธรรมันเป็นเหตุเสื่อมไปในเวทนาบางสามุทยาวายธรรมานุปัสสิวา เวทนาสุวิหรตี เห็นรรมทั้งอันเป็นเหตุเกิดขึ้นและเสื่อมไปในเวทนาบ้าง อาทิเวทนาติวาปนัสสัสติปัจจุปันทิตาโหติก็แลสติคือความระลึกว่าเวทนามีอยู่ดังนี้ของเธอนั้น เป็นสติที่เธอดำรงไว้ยาวั วายานามัตายามเพียงเพื่อรู้ปฏิสติมัตายาเพียงเพื่ออาศัยระลึกอานิสิโตจะวิหารติที่แท้เธอเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิอาศัยไม่ได้น่าจะกคินทิโลเกอุปาทิยติ เธอไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกนี้ เววังขอพิกเวพิคุเวทนาสุเวทนานุปัสสิวิหารติภิกษุทั้งหลายอย่างนี้แลชื่อว่าภิกษุเป็นผู้มีปกติพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่ Mm-hmm.